وتعالى فاضل بين عباده في الشرف والجاه كما أنه سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في العلم والعبادة إخوة الإيمان بعد يكم حمدي الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na akatufadhilisha kwa namna tofauti tofauti wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha kwa kuwapa vyeo na nafasi zilizokuwa za juu na wengine Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha kwa kuwapa ilmu na wengine akawafadhilisha katika ibada na maeneo mengine mfano wa hayo lakini malengo ya kuwafadhilisha wengine juu ya wengine liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kututofautisha huyu kampa kitu fulani lakini kamnyima yule lengo maisha yaweze kwenda tupate kusaidiana na lengo hili amelitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Zukhruf aya 32 anasema Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون Allah anasema hakika sisi tumegawa maisha baina yao na tukawanyanyua wengine juu ya wengine kama tulivyosema huyu kapewa hiki mwingine hana na huyu kafadhilishwa kwa lile ambalo mwingine hana lengo na madhumuni liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhuria ili baadhi wawatumikie wengine mwenye nacho apate kumpa asiyekuwa nacho mwenye ilmu apate kumfundisha asiyekuwa na ilmu mwenye nguvu apate kumsaidia aliyekuwa ni dhaifu wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un lakini rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko mengine yote ambayo watu wanakimilia na kukusanya ndugu zangu katika imani nimekusudia Ijumaa ya leo unwani ya hutuba yetu ya leo iwe qadha'u hawaijin nas kutatua matatizo ya watu kuhangaika na kushughulikia mahitaji na shida za watu ayuha almu'minuna ibadallah enyi waja wa Allah amejalia Allah subhanahu wa ta'ala fi shakwa alfaqir ibtila'un lilghani yale matatizo anayoshtakia fakiri mwenye shida mhitaji huo ni mtihani kwa mwenye uwezo wa kutatua matatizo yale wa fi tawajjuh almarid ibtila'un lisahih na wakati yule ambaye ni mgonjwa anaumia kwa maumivu ya ugonjwa inakuwa ni mtihani kwa yule ambaye ni mwenye siha na afya iliyokuwa njema ndugu zangu katika iman na ndiyo maana zimekuja nususi nyingi dalili nyingi za dini yetu tukufu ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna alhasu ala qada'i hawaijin nas tumehimizwa kutatua matatizo ya watu kushughulikia changamoto zinazowakabili watu pale tunapokuwa na uwezo wa kuzitatua ndugu zangu katika iman lengo na madhumuni ni kuingiza furaha kwa watu lengo na madhumuni ni kuwapa matumaini wale waliokata tamaa na maisha ndivyo yanavyokwenda ndugu zangu katika iman inna sa'ya fi, fi naf'i nas hakika kukimbilia na kwenda mbio katika kuwanufaisha watu na kutatua matatizo ya watu jambo hili ilikuwa ndiyo manhaj ya manabii na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani tumtazame au tupate baadhi ya mifano mtazame nabiiullah yusuf alayhi salatu wassalam kama namudhaj pamoja na mazito mengi ambayo ndugu zake walimfanyia ambayo yanaeleweka katika ahsanul qasas kama alivyoita Allah subhanahu wa ta'ala katika visa vilivyokuwa vizuri ambavyo Allah ametusimlia tumefahamu au tumepata kusikia ni kiasi gani ndugu zake Yusuf alayhi salatu wasalam walivyomfanyia maudhi mengi lakini pamoja na yote alipofika pahala Allah akamweka katika nafasi iliyokuwa nzuri na ndugu zake wakaja ni wahitaji walamma jahazahum bijahazihim pale ilipofika wakati ana uwezo wa kuwapimia mwekee kiasi fulani huyu mwekee kiasi fulani lam yabkhasuhum shay'an hayakumchukua yale ambayo walimfanyia ndugu zake kupelekea kwamba hawa msiwape au wawekeeni kidogo alisimamia mahitaji yao na akawapa kamilifu kama wanavyopewa watu wengine lakini chukua mfano mwingine nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alipokuwa amekimbia akielekea katika nchi ya Madian kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotusimlia ndani ya Qur'an walamma warada maa madiana wajada alayhi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn امرأتين qala ma khatbukuma خطبكما la nasqi hatta yustira ar-ri'a وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير Musa alayhi salatu wasalam alipofika katika ardhi ya Madian akakuta watu wako katika pahala fulani katika kisima wananywesha wanyama wao lakini wananywesha wanyama wao pembeni anawaona kuna mabinti wawili wamejitenga na wanajaribu kuzuia zuia wanyama wao wasisogee katika kundi la watu wenye kunyosheleza wanyama wao akaiona ile hali akawauliza mbona nyinyi mmejitenga wanasema hatuna uwezo wa kuchanganyikana na hawa wanaume hatuna ubavu wa kusongamana na hawa wanaume Musa alayhi salatu wassalam alichokifanya alibeba lile jiwe ambalo ilikuwa ni mfuniko wa kufunika kisima manake ni watu walikuwa hawana huruma wananywesha wakimaliza wanafunika ili mwingine asipate huduma ile Musa alayhi salatu wassalam akabeba lile jiwe na kuliweka kando akawasaidia wale mabindi hauna shida naye bali umekwenda kumtembelea tu jambo hili limeondoka katika jamii katika maisha yetu kiasi kwamba kama itatokea mtu anakuja kwako kwamba nimekuja kukufanyia ziara nimekuja kukutembelea wallahi huwezi kuamini utamuuliza tu labda ulikuwa na shida atakwambia sina shida huwezi kuamini kwa sababu ni kitu kimekuwa hakipo katika maisha ndugu zangu katika imani ama mtu wa nne anasema amma rabiu fala yukafi